punya cerita dengan judul Demit Sak Jeruning Bis. cerita pengalaman kumbien nalika mulih saka desa kewengen tekane ing kutha Bandung. Yen panjenengan sedaya pinuju tindak Bandung lan pingin nyekseni diwi pengalamanku kuwi, golek ana aku kang saiki seneng lelungguhan ing sisori wit ringin ing Taman Balai Kota. Iki cerita lan pengalamanku saka Jimatres ing Bandung. suwiku aku numpak tumpaan sing kudune arep mulih ning desa. Dilalah aku gragapan tangi sak jroning turu lan golek cekelan nalika oleh turu kaya arep tiba. Mergo lakune bis kang dak tumpaki mobat mabit kaya diantemake ngiwonengen. Aduh, Mbak, sepurane yo, Mbak. aku njaluk ngapura marang wong wadon ayu kang lungguh ing jejerku mergo tanpa sengaja tanganku nyapluk sirai saking olehku gragapan golek cekelan nanging sing sak jaluki ngapura saja, ora peduli malah banjur mungkuri aku neruske oleh turu sak wis ngombe banyu sak botol aku banjur dudut HP kang semlempit ing sak tas ransel. Tak pencet tombol sak senane pamri supaya lampune murup, lan aku bisa ndeleng jam ing layar HP-ku. Waktu nuduhake jam loro kurang seprapat. HP banjur tak bersepake meneh ing panggonan sekawit ing tas ransel. diteruske turu meneh sajak kagolan ora bisa mermeneh Wangi iki swasana kok kaya tintrim banget kahanan ing kiwa tengen peteng dedet apa meneh udan ora ana leren-lerene kawi bis kramat jati kang gak tumpah iki mangkat saka terminal Tirboyo Semarang Sajak esa iki lagi tekan cadas pangeran layak kok lakuni bis montang nganti ngiwa nengen wong pancen dalane kang minggak minggok sopir bisku berkonsentrasi lan tengginas mergo dalaning sisi kiwa jurang kang jurune puluhan meter dene ing sisi tengene tebing kang dhuwur banget katik kahanane peteng dedet mergo lampu-lampu penerangan jalane padha mati yen saiki wis tekan cadas pangeran paling ora sak jam kas wis mlebu kutha Bandung kok dingaren rekaten yo bis iki jam lurus kene mangkono pangiroiro kusik jiwi ing sak jeruning batin tak lirik wong wadonayu kang nunggu ing jejerku sajak kepenak banget ngonidu lan penumpang liane kang cacai udo koromu wong sepuluhan ugo podo kepenak ngoni kegubet ing jeru alam impen diwidi malah-malah kerneti ugo keturun ngorok senggar senggur ing kursi cedak lawang ngarep Nang aku lan supir bis wae sing sajake keri ora katut ngremake mripat. Selimut warna orange tak tarik kanggo nutupi awakku sing krasa anyep. Tak coba bola-bali kanggo ngremke mripat. Nanging panggah ora bisa nggonku arep baleni itu. Pikiranku malah banjur kelingan marang impen kang entas wae gawe aku tangi mau. Ing impenku mau aku koyo koyo di ujung ujung jering pawongan kang nganggo klambi juta ireng dawa. mergo saking wediku aku banjur mlayu sak sarantaran lan mergo kurang prayitna aku nganti meh tiba kejungkel ing kalenan untunge aku isih kok bergondelan lan yo kuwi mau aku jebule meh tiba saka kursi ora krasa bis kang gak tumpak wis wiwit mlebu kutha Bandung Cibiru, Cibiru, dol tangyo kae penumpangnya dibuka, kono sing mudin Cibiru ora. Sopir bis obo-obo yen wis bis mlebu cibirulan perintah marang kernete supaya tangilan ngandani penumpang bis kernet banjur ngadek lan mlaku ing gang antarane kursi penumpang saka ngarep memburu ayo sing mudun cibiru yang mau turun cibiru ayo ujung brong siap-siap yo turun mana mas pitakone nalika liwat ing sak cedakku mudune ngambon bae aku Lega rasane nalika bis wiwit mlebu ing dalan Ambon. Sakwise ngedunke sawetara penumpang ing terminal Cihampelas lan ing gedung Telkom Jabati. Cedhak karo lapangan Gasibu. Tak belum jam isih nduke angka 3 kurang seprapat siji. Ateges bener pangira ngira ku mau. Sauntara kuwi kahanan ing jaba kono isih udan najan wis ora patiya dres swara tatit lidah utawa lidah kang mebyare kilat kaya kala isih ana sajak mene pertanda yen udan isih durung bakal leren lan malah-malah bisa uga udane sangsaya deres ya Bandung habis habis Bandung kernet bis aweh sasmito yen bis kramat jati kang gak tumpai wis tekan ing agen usap dalan ambon aku banjur menyat sokong nggon kulungguh lan ringkes ringkes gawanku tas rangsul bak gendong ing geger dene tas kresek isi jajan tak cangking banjur wiwit mudhun saka jero bis ora lali pamitan karo wong wedok ayu kang sajak isi ibut noto rambute duluan ya mbak oh iya mas saute cekak rada ora cetanggane semaur mergo lambene lagi dinggung geget kain kunci rambuté waduh kok ya tiwas kebenaran pas arep medun saka tundaan lawang bis kang pungkasan udan kok ujug-ujug disuntakke meneh saka langit lan makpet lampu kok ya ujug-ujug mati jalari swasana dadi peteng dedet lampu bis isih dirupke dadi ora papiyo peteng dedet. Aku banjur mencolot saka dhuwur bis menyang emperan. Lumayan rodok teles kecipratan banyu dan jian mengiku ku sajake dadi wengi kang ora ngepenakke kangguku. Biasane taksi akeh pating cerenuk munggoni penumpang ing plataran parkir. Lah saiki kok blas resik-resik. Aku dadi mangu-mangu. Kepiye olehku bali menyang kos-kosan ning daerah Dayeh Kolot -kono. Yah mene opo ya wis ana angkot sing wis naerek numpang, Apa meneh udane kaya ngene derese. Kalah cacak menang cacak akhire tak putuske arep tak tekad bayi. Sopo ngerti ing cedhak taman lalu lintas Adiare Makidul kono kae wis ana angkot. Lan sopo ngerti saiki taksine podo. Pindah ngetem ana kono mergo ngenteni tamu kang podo nginep ing hotel yat. untunge mau kok digawani karo ibu payung barang ah wong tuwa kuwi pancen wis patitis timbang awak-awak ngene iki payung banjur tak gawe lan terus wiwit mlipir-mlipir mlaku tumuju taman lalu lintas kanggo ngirit laku aku sengaja liwat dalan sidatan kang ana ing sajroning taman maluku senajan kahanane peteng dedet mergo listrik mati ditambahi kahanan ing jero taman kang ditanduri wit-witan di tinggalane jaman londo Nanging kahanan dadi rada sudo nalika kadang kala celeret ing angkasa madangi mak biar biar banjur disusul swara gunduk. Olehku mlaku rada tak gawe rikat nalika ngliwati pas ing sak patung pastur HC Fibrak SG. Patung kang wis ngadeg wiwit taun 1919 ing Taman Maluku. Kaya-kaya dadi tukang tunggune taman kang gak liwati iki. Aku dadi rodok miris lan ana rasa wedi. kelingan jari patung kuwi kadang kala sok mudun karepe dhewe. Amit, amit amit Pak Pastor, amit kula tumut liwat mriki nggih amit. Aku guneman dhewe njaluk palilah saka sing baurekso. Ujaring kondo nek dilalah liwat ing panggonan-panggonan kang mingit becike uluk salam apa penjaluk palilah marang bangsa tan kasat mata sing baurekso panggonan sing diliwati. atiku rodok deg-degan sakjane lan rodok ana rasa blokok mau dadak liwat dalan iki ning barang wis kadung arep kepiye meneh patung ireng saka prumbu kuwi tak lirik pancen katon medeni banyu dan kang mili ing sak sujuri awake sansaya tambah gawe merinding apa meneh nalika kena pantulan cahayane cerah naliko panyawangku durung ganep oleh kuwi ngerke mengarep dumadakan ana kang nyawang <laughs> Yona, hati-hati ya kalau lewat sini. <laughs> diwarengi gemuk biari celeret lan surup ledek kang mecah suasana sepi sak naliku aku dadi wel-welan kaget rakaru-karuan ujuk-ujuk patung punggu kuwi mudun saka panggonane karo nyangking sirai mlaku ngetutne aku Saat naliko payung tak buak menuwai Semunugo jajan kang tak cangking tak uncal ke Boh neng diparai Aku terus melayu sifatku kuping nganti nabrak-nabrak tanduran tasren ing jeru Hambekanku ngos-ngosan. Awak utles kabeh mergo kudanan. Karu ceklan cagak listrik ing sakarpi SMA 5 bantu. Aku leren bisik no tambahkan. banyu sing tak gawa tak dudut saka tas rengsel banjur tak umpi lumayan atiku rodok dadi tertata aku bola bali noleh pemburi kanggo mesthake yen patung nyangking sirah mawis ora ngetutke aku meneh aduh Gusti tobat Gusti nyuwun ngapura Gusti udan isih burung leren malah sang soyo deres awak kuis teles kabeh gek durung ono angkot kang liwat semunuh bertaksi borawan aku isih lenger-lenger karo lenden cakak listrik dumadan ono tangan kang nyekel pundak usok komburi aku jondil sak naliko saya langsung melayu mergo saking wediku lan saka kesusu-susu aku nganti tiba kesandung watu Mas, iki aku sing mau lungguh jejer ning jero karo sampean. Ujare karo marani lan nulungi aku. Atiku rodok lega. Jebule duduk demit kuntilanak nanging wong wadon ayu sing barengan ning jero bis mau. Lepurane Mas gawe kagetmu. Mau tak sarang sampean kok mayu-mayu kaya kepedin. mas kayak aku mong he ah he eh bayoran nyawri lan yora papiong gatek ne omongane mergo isi ibut mulus mulus dengkulku sing ngilu mergo tiba ngantem aspal ngentas bayi wes ayo mas numpang angkot takai bayi lo pengejak e karo ngeret tanganku tumuju angkot sing parkir ingar gerbang taman lalu lintas aku mung manut koi kebu dikeluh ing batin aku sekop berangan-angan cukup cukup no angkot mandek dek kono. Padahal kait mau aku ora ngerti kemliwiri angkot kang liwat. Kudune ya nono sing liwat mesti aku keliwatan Wong iki dalan searah. Ah. Wis, bapak kono penting saiki aku ana angkot sing bakal nganteri aku mulih nyang kos-kosan. Aku wong loro banjur munggah angkot ing sisih lampu Lampune rodok blerep. wong pancen mung mungdop cilik paling gur pirang wat ora lecet angkot banjur mlaku penumpange mung aku wong loro ditambah karo supire nanging anae angkot sing sak tumpak iko ora menggok ngiwa tumuju ning arah kebun kalapa ning malah muter nanging balik tumuju ing arah jalan riau kok lewat sini pak iya saure cekak sauntara kuwi wong wedok ayu mung mesem nalika tak sawang pak lan ora tanda-tanda arep protes apa kepriye. Sidane aku yo meneng bae. sang sangsaya adem lan trim. Angin semribit kang lumebuk campuran cipratan-cipratan banyu dan sang sangsaya gawe adem lan kekes. Sakuntara ing jaba kana udani wiwit sujo jan durung terang temenan. Sleret uga pating dibiar sinaut swarane glubuk. Oh aku ni angkot kleser kleser kepenak sak jalan jalan orang mondak mandek mergorano penumpang kang nyegat alon alon meripat pur dadi krosarit ngantuk lagi enak enak liar saja iki pas ingar taman pramuka ing dalan rio supir sing tak takoni gak semaur das ngur ah uh ah uh karu tuding tuding mengarep aku banjur ngulaki mengarep meripat utak ucek ucek saja ora percaya mergo persis ing ngarep angkot jejer-jejer pasukan kavaleri nunggang jaran kang gedhe-gedhe Sakpiro kaget aku nalika tak waspadake jebul para serdadu tentara kavaleri tanpa sirah kabeh aku jual jawil supir tak ongkak kangkek tak nang gagi nang mlaku krasa yen tak jawil supir angkot banjur melengak mengguri wadalah aku sang soyo mopok wel-welan mergo supire orang duwe rai roto kabeh raine aku merem dipet dipipis ing jero angkot pasrah apa wae kang bakal kedadian karo nutupi rai nganggo epek-epek tanganku luweh-luweh tak inceng saka wali epek-epekku wong wedok ayu mau uga salin rupa dadi nini-nini tuwa kang guyu lekeh-lekeh ing sisih pojok angkot ngatonake untune kang pating cringis Kesus-kesus koyok dua kubur. ini abang ilrit leweran mambu harus getih yo kuwi cerita nyoto pengalamanku soko aku jimatres Semarang sing kedatiani eneng Bandung bersama tim Jimat